Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, տարվա 97-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1795 թվականի այսօրը Ֆրանսիայում ընդունվեց օրենք, որը սահմանեց մետրը եւ կիլոգրամը, որպես չափ մամիավորներ։ 1864 թվականի այսօրը Շուշիում հիմնվեց Մարիամյան օրիորդաց դպրոցը, որը կանանց կրթության սկիզբն է դրել Արցախում։ Այն հիմնվել է Շանշյանի, Պրոշյանի ու Տեղացի Հախումյան ամուսիների ջանքերով։ Սկզբում գործել է Հախումյանների սեփական բնակարանից հատկացված հարկաբաշնում։ Տեսչուհի է ընտրվել Հախումյանը։ Նպատակներ պատրաստել լուսավորյալ վարժուհիներ, մայրեր, Ուսուցումը տարվել է հայերեն, ավանդվել են հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, հայոց պատմություն, թվաբանություն, աշխարհագրություն, վայելչագրություն, ձեռագործություն, նկարչություն եւ երգեցողություն։ Մի քանի տարի գործելուց հետո փակվել է։ Վերաբացվել է 1876 թվականին Սեդրակյան իջանքերով Հռիփսիմյան օրերթած դպրոց անվամբ։ Հետագայում նորից գրել է Մարիամյան անունը։ 1877 թվականին ունեցել է 4 ուսուցիչ 70 աշակերտուհի։ 1884 թվականից անցել է միջնակարգ դասընթացի, 1885 թվականին փակվել, 1886-ին վերաբացվել որպես երկդասյան ինքական դպրոց։ 88-89 ուսումնական տարում ունեցել է 199 աշակերտուհի։ Ուսումնական առարկաների թվում ավելացել են կրոնն ու բնական պատմությունը։ 1908-ից 1909 ուսումնական տարում ունեցել է 5 բաժանմունք, 218 սովորողով։ 1913 թվականին Շուշեցի Ղուկասյան եղբայրները ի հիշատակ իրենց հանգուցյալ քրոջ Մարիամի տեղի օրյորթաց դպրոցին հատկացրել են 200.000 ռուբլի։ Շուշիում գտնված իրենց տունը 40.000 ռուբլի արժողությամբ եւ դպրոցը կոչվել է Մարիամ Ղուկասյան։ Բոլոր առարկաները դասավանդվում էին հայերեն, բացի ռուսաց պատմությունից եւ աշխարհագրությունից։ 1915 թվականին դպրոցն ուներ 320 աշակերտ։ 1917 թվականին այն արդեն լրիվ միջնակարգ դպրոց էր։ Գործել է մինչև 1920 թվականը։ 1927 թվականի ապրիլի 7-ին ամերիկացի գիտնական Հերբերտ Այվսը իրականացրեց աշխարհում առաջին հեռուստահեռարձակումը մեծ տարածության վրա՝ Նյու Ջերսից Նյու Յորք։ Հաղորդելով Միացյալ Նահանգների այն ժամանակվա առևտրի նախարար Հերբերտ Հուվերի պատկերը, 1939 թվականի այսօրը ֆաշիստական Իտալիան հարձակվում է Ալբանիայի վրա։ 2003 թվականի ապրիլի 7-ին ամերիկյան զորքը գրավում է Բաղդադը։ Այսօրը ծնվել են 1770 թվականին անգլիացի բանաստեղծ Ուիլյամ Վորցվորթը, 1772 թվականին ֆրանսիացի ուտոպիստ սոցիալիստ Շարլ Ֆուրիեն։ Ֆուրիեի աշխարհայացքում արտացոլվել է ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արդյունքներից նրա խորը հիասթափությունը։ Իր պատմական եւ սոցիալական հայացքներն առաջին անգամ շարադրել է համաշխարհային ներդաշնակություն հոդվածում, առևտրական շարլատանության մասին անանուն գրքույկում եւ 4 շարժումների եւ համընդհանուր ճակատագրի տեսություն գրքում։ Շարլ Ֆուրիեի ուսմունքը զգալի ազդեցություն է գործել Եվրոպայի եւ Ամերիկայի մի շարք երկրների սոցիալիստական եւ փիլիսոփայական մտքի վրա։ 1902 թվականի այսօրն է ծնվել հայ խորհրդային քանդակագործ Երևանի նկարիչների միության հիմնադիր եւ առաջին նախագահ Արա Սարգսյանը։ Նա Հայաստանում առաջին Երևանի Գեղարվեստի ինստիտուտի հիմնադիրն է, նաեւ այդ ինստիտուտի առաջին ռեկտորը։ Խորհրդային Հայաստանում նա մոնումենտալ քանդակագործության հիմնադիրն է։ 1937 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ռեժիսոր եւ դերասան Վարուժան Խտշյանը։ 1939 թվականին ամերիկացի կինոռեժիսոր, լրագրող, գինեվաճառ ամսագրերի հրատարակող եւ հյուրանոցների ցանցի տեր Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպպոլան։ Նրա մեծ ճանաչում է բերել իր կնքահայրը կինոյարագրությունը եւ Վիետնամի պատերազմի մասին Ապոկալիպսիսը հիմա ֆիլմը։ Կոպպոլան Օսկար մրցանակի հնգակի դափնեկիր է, ոսկե արմավենու ճյուղի երկակի դափնեկիր։ 1954 թվականի ապրիլի 7-ին է ծնվել հոնկոնգյան եւ ամերիկյան դերասան Ջեքի Չանը։ 1978 թվականին անգլացի երգիչ Բլուխմբի անդամ Դանքան Ջեյմսը։ Այսօրը տոնում են Հայաստանում եւ Արցախում այսօր մայրության եւ գեղեցկության օրն է։ Ամեն տարի ապրիլի 7-ին հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը։ Ամենայն հայոց Գարեգին Բկաթողիկոսն այդ օրը հռչակել է որպես մայրերի եւ մայրության բերկրանքին սпасող կանանց օրհնության օր։ որ. Ապրիլի 7-ին բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագ է մատուցվում եւ մայրության բերկրանքին սպասող կանանց օրհնության կարգ է կատարվում։ Մոզամբիկում այսօր կանանց օրն է, համաշխարհային տոնացույցում այսօր առողջության օրն է։ ԱՀԿ-ն յուրաքանչյուր տարվա այդ օրը անդրադառնում է որևէ թեմայի եւ անց է կացնում տարբեր ռոպագանդող միջոցառումներ, ինչպես այդ օրը, այնպես էլ երկար ժամանակ ապրիլի 7-ից հետո։ Ռուանդայում այսօր հիշատակի օրն է։ Այնտեղ հիշում են ցեղասպանության զոհերին։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, տարվա ավարտի մնաց 268 օր։